أناجي الحق في ليل ليم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل ليم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا سلام على فكرة الله جل شانه إذا نسيم صلاة والسلام لقصني إلى الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كجوزي شني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيرية بويتس الله جل شانه istinskom bogobojaznošću nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od koji ga se boje istinskom bogbojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi musliman. Draga braćo, za Allah subhanahu wa ta'ala pomoć ćemo nastaviti sa našim tumačenjem sure Al-Kahf. Ja se nadam da e, mimo ovoga predavanja već raz, znači u sljedećem predavanju, da ćemo završiti sa tumačenjem ove kuranske, ove kuranske sure. E, u našem prošlom predavanju, E, gdje smo se družili sa surom Al-Kahf, govorili smo o 103. i 104. kuranskom ajetove sure. A to je ajet ili ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o ljudima čija su dijela propala, čija su dijela uništena, odnosno nisu primljena. Pa smo tako vidjeli i čuli da se Allah subhanahu wa ta'ala u tim ajetima obraća poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da ljudima kaže, da ih pita čija su to djela propala, čija to djela neće biti primljena. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kul, Muhammed reci, reci ljudima, kul hel nunabi'ukum bil aksarina a'mala. Reci, hoćete li da vas obavijestimo onima čija su djela propala? O onima čiji je trud na dunjaluku uzaludan, i koji misle da je dobro ono što oni čine. I onda u sljedećim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala kaže, to su oni, kao što ćemo vidjeti kasnije, koji poriču ajete svog gospodara i poriču susret sa Allahom. Dobro. Vidjeli smo također da Hafiz ibn Kasir, da mu se Allah djel šanu sunuje, da kaže da ovaj kuranski ajet se odnosi na svakog onoga ko obožava Allaha subhanahu wa ta'ala na način sa kojim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Još jednom ponavljam, da se ovaj kuranski ajet odnosi na svakog onoga ko obožava Allah subhanahu wa ta'ala na način kako Allah djelašanu nije propisao, odnosno sa čim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Draga breću, brate, pažnjamo u stvari. A to je, sjećamo se, više puta smo slušali, čuli, da je od uslova da dijelo bude primljeno, da čovjek to čini u ime Allah, da bude iskren u tome. I druga stvar, da bude u skladu sa onim što je došlo u Kur'anu i sunnata Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. I kogod bude obožavu Allah subhanahu wa ta'ala na neki drugi način, to mu tijelo neće biti primjer. Na primjer, da čovjek čini nešto što je od hajda. primjer, čovjek čini namaz, obavlja namaz, daje sadaku, daje zakat, naređiva na dobro, odrača od zla, Međutim, čovjek nije iskren u tome što čini. Nego, na primjer, kada klanja, klanja da ljudi kažu, vidi ga ide u džam. Kada govori, govori da ljudi kažu, vidi ga mašla kako fino govori. Kada naređiva na dobro, radi to kako bi ljudi rekli, vidi ga mašla kako je hrabar. Znači, onaj koji bude sa takvom namirom činio ta djela, Allah Đeršanu to njega neće primiti. Zato, braću, brate, pažno pa makar bio namaz, pa makar bio učenje Kur'ana, pa makar čovjek bio hafiz, hafiz Kur'ana, hafiz hadisa, ako namjera njegova u njegovom srcu nije bila iskrena, Allah je zašanu to neće primiti. I zato osjetite se onog hadisa, la ilaha illallah, koji je zabilo žima muslimu svoj sahih Adabu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, gdje poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, gdje spominje prvu trojicu sa kojima će se potpaliti Jahannam. Među njima je ko? Hac Kur'ana, koji uče Allahu knjigu. Među njima onaj koji se borio na Allahovom putu, među njima onaj koji mnogo davo sadaku. Međutim, u tim svojim dijelima ova trojica nisu bila iskrene. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas nauči od ovakve. I zato, draga braću, pitanje nijeta, pitanje namjere, pitanje iskrenosti je osnovna i najvažnija stvar. Čovjek, ako bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa makar imao kod sebe grešaka u svom poimanju vjere, Allah subhanahu wa ta'ala će mu radi njegove iskrenosti dati uputu. Međutim, ko krene pravim putem, međutim, u tom svom hodu, kretanju, ne bude iskren, Allah Đelšanu će dati da njegov kraj, da njegov ishod ne bude hajbi. I zato pogledajte koliko ljudi krenu fino putem, međutim, na kraju skrenu. Na kraju odu. Allah subhanahu wa ta'ala otkloni od njih hajr. Zbog čega? Zato što nisu bili iskreni. I zato, draga braću, iskrenost je vezana sa nečim što mi često puta kažemo da se zove beričat. Znači, beričat je da Allah ti da hajr u nekoj stvari koju činiš. Pogledajte, to je stvar koja se ne može opisati. U smislu da daš definiciju šta je beričat. U smislu da je vidiš. A sad to vidiš čovjeka kako čovjek ima ženu i dvoje troje djece. Drugi čovjek isto tako ima ženu i dvoje troje djece. Međutim, jedan sretan, drugi sretan. Allah mi je dao beričet, a u meni je dao beričet. I zato Allah je lišanu nekada čovjeku dadne dvoje, troje djece, međutim dadne, maša Allah, svaku od njih da je hajli, da je pametno, da, da, da voli vjeru, da, subhanallah, čovjek prezadovoljen. Uče ga Allah mu dao beričet u tome. Drugom, Allah dao isto tako, međutim nije dao beričet. Čovjek počne da radi, da trguje, međutim bude iskren. Hoće li Allaha, neće da vara, neće sa tim da se nešto aman zaman bogati, hoće da za sebi, za svoju familiju. Vidi, subhano, Allah mu da beričet. Allah mu da hajde. Drugom, dođe u periodu, ima hiljade, ima milijone, međutim, na kraju nam Allah. Zbog čega? Ne ima beričet. Čovjek krene putem traženja za njom. Krene mu dobro, mašala, Allah otkloni od njega. Zbog čega? Zato što pitanje srca. Pitanje namjeri. I zato, draga, braću, ovo je stvar o kojoj čovjek mora voditi računa. Svaku stvar sa koju, koju počinješ i koju hoćeš da činiš, takva je tvoja namjera sa tim. Kakva je tvoja namjera šta? Sa tim. Druga stvar jeste da to tvoje dijelo bude u skladu sa šarijatom. U skladu sa Kur'anom i sunnatom Allahu oposlanika sallallahu alaihi wa sallam. E to je ono o čemu ovdje govori ovaj kur'anski ajed. I ukoliko dijelo nađe se prva stvar, nađe se druga stvar, čovjek će inša Allah naći to djelo na sudnjem danu. Čovjek će naći to djelo na sudnjem danu. Međutim, ukoliko ne bude prve stvari, ne bude druge stvari, ne bude jedna od ovih dvije stvari, čovjek će mu da se nada. I zato, draga braću, u prošlom predavanju smo govorili o opasnosti novotarija. O opasnosti novotarija. I vidjeli smo, kroz govor Hafiz ibn Kassira, kako jedan broj komentatora Kur'ana, Znači, još jednom podsjećam na 103. i 104. ajd. Reci, hoćete da vam kažem, čija dijela neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaluda biti, a koji će misli da je dobro ono što oni rade. Pa smo vidjeli da jedan broj mufesira prokomentarisao ovaj ajet u smislu da se odnosi na kršćane ili na židove. Dok je drugi broj prokomentarisao među kojima Alija radijallahu tala anhu da se odnosi na hriđije. Znači na muslimane novotare. E sad, Šta je ispravno? Ispravno je da ovaj kuranski ajet obuhvata jedna i druge. On prije svega se odnosi na kršćane i židove, koji su izmijenili svoju vjeru. Unijeli, uveli novotariju u svoju vjeru i promijenili je. Međutim, isto tako ovaj kuranski ajet obuhvata, obuhvata i one muslimane koji u svoju vjeru unese novotariju. Znači, ovo želim da dobro obratite pažnju na ovu stvar. Na ovu stvar. Jer, draga braća, ovo jedno pravilo u razumijevanju Kur'ana da ću još jednom kažem da želim da obratite pažnju na ovu stvar jer ovo je jedno veliko pravilo u razumijevanju Kur'ana. Jer ponekada čovjek dođe i vidi da kuranski ajati govore o nevjernicima ili da govore o licemjerima. Ne spomakteš mu. Ima nije što rekao? pa nekada čovjek sluša ili čita određene kuranske ajete. I vidi da se ti ajeti odnose, da govore o lice licemjerima. Kaže čovjek, ja sam musliman, mumin, na mene se ne odnose ti ajete. Čita ajete u kojima se govori o židovima. Kaže, ja sam musliman, na mene se ne odnose ti ajete. Ne, to je pogrešna stvar. Ti gledaš i čitaš i razumijevaš te ajete i bojiš se i strahuješ, da se kod tebe ne nađe neka od tih osobina. Neka od tih osobina koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo licemjerima. Naprimjer, Allah Đeršanu kada govori o licemjerima kaže وَإِذَا قَامُ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُ كُسَانَا Kada ustanu da obave namaz. Pogledaj, subhanallah, licemjeri su namaz obavljali. Zanim poslanika alaihi salatu wasalam, licemjeri munafici su obavljali namaz. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada ustanu da obave namaz, obave ga kako? Kusala. I zato subhanallah čovjek kada ga zadesi to, na primjer, da osjeti neku ljenost, kada hoće da obavi namaz, kada hoće da ustane na sabah, da ode u džam, osjeti ljenost, subhanallah, neka se poboji da ga ne obuhvati jedan dio ovog kuranskog ajta. Da se kod njega nije našla, a sigurno se našla, jedna od osobina licemira. Jer kod čovjeka se može, čovjek mumin, muslima, nije licemir, međutim može da se kod njega nađe osobina licemira. I to je grijeh. I to je jedan od najvećih grija. Allah subhanahu wa ta'ala, kada nam govori o židovima, i kako su Allahu u knjigu bacili za svoje leđe, čovjek subhanallah, nekada kada se posvedio sa nekim. Posvedio smo se, ne dobao ja i ovaj brat. I kažemo, u trgovini, u ovome, onome, istina sa mnom, on kaže, ja sam u pravu, ja sam u pravu, ja sam u pravu. Kažemo, dobro, hajde da nam presudi Allahova knjiga. I sunnata Allahova poslanika, alihi salatu sam. Da nam presudi islam, čovjek u sebi nađe, subhanallah, ne želim čovjek u svojoj duši kaže, neću da mi presudi. Zar to nije isto ono o čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori za židore? Da su bacili Allahu u knjigu za svoje leđe. Bacili su kako? Nisi htjeli da rade po njoj, nisi htjeli da im presudi i tako dalje. Znači, draga braćo, čovjek treba da zna na koji način da čita, da razumije Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako vi kuranski ajeti. Prije svega se odnose na nevjernike. Odnose se na koga? Na nevjernike, na kršćane židove. Zbog Zbog čega? Sve to što su izmijenili svoju vjeru. Pa smo vidjeli kako su kršćani promijenili, kako su židovi promijenili. I također se odnosi, shodno koliko kod ti ljudi ima te osobine, odnosi se na novotare u islamu koji mijenjaju sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I što nam kažem, odnosi se na one koji mijenjaju vjeru sa kojom je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I e, zato pogledajte samo jedne lijepe izrake. To je izreka imama Malika, da mu se Allah šanu smijene, Malika ibn Anasa, koji kaže, kogod uvede neku novotariju u islam, kaže, on kao da je, on je optužio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da nije prenio poslanicu, da nije prenio objavu. I kaže mama Malik, sve ono što nije bilo tada vjera, ma lam yakun dinan yawma idhin falaysa al-yawma dina sve ono što tada to jeste za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam u danima poslanika sallallahu alejhi wasallam sve što tada nije bila vjera ni danas nije vjera to jeste ni danas ne može da bude vjera Pa koliko je danas ljudi koji obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala na način kako nisu, nije obožavao poslanik alihi salatu salam. Nisu obožavale prve generacije. Prve generacije koliko god I znamo koliko su volili Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Međutim, je li im ikada palo na pamet da su rekli, hajde, da se sjećamo da dan kada se rodio poslanik sallallahu alaihi sallam, da se sjećamo tog dana. Ono što danas ljudi nazivaju mavlud, obilježavanje mavluda. Nikada poslanik alihi salatu wasalam nije uputio da to čine, niti su prve generacije, niti ashabi, niti tabini, niti tabi tabiini, niko od prve generacije nije to na pamet palo. A kamali da su to učinili? A danas ljudi, znači ljudi neki misle, iz svog neznanja da im se Allah Đelšanu usmiluje, a još, tako da kažem, su gori oni koji pozivaju u to, pred jasnih dokaza, čine to osnovom i slubom vjere. Ako pogledam kroz istoru, vidjet ćemo da oni koji su uvele to, da su obile Fatimije, znači jedna islamska dinastija, u stvari šiitska dinastija, znači među kojima je bio halifa, koji su se proglašavali božanstvima, da Allah Đelešanu sačuva, znači proglašavalo se, znači e, itihad, znači ujedinjenje da se sjedinio sa Allahu Subhanahu wa ta'ala i ta dinastija je počela sa onim što se zove Mavludi. Pa u njihovo vrijeme bilo puno više Mavluda, bio Mavlud poslanika, bio Mavlud Fatime, pa Hasana, pa Huseina i kako išlo vrijeme i odšlo. Jedan po jedan Mavlud iščezavu i ustao samo Mavlud poslanika sallallahu alihi wa sallam. Draga braćo, draga braćo, Ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam se ispoljava onako kao su to prve generacije. Nekako to ljudima padne na pamet danas. Nekako to ljudima padne na pamet danas. I zato, znači pogledajte samo još jednom ove izreke, ove izreke imama Malika, sve što tada, za vrijeme poslanika alaihi wa sallatu wa sallam, nije bila vjera. Znači još jednom ponavljamo vjera, ne dunjaluk. Danas može doći čovjek i reći, dobro, nije tada bilo auta, sad vozim auta. To nije vjera voženje auta, putovanje avionima, način oblačenja, to stvari dunjaluka. Ne stvari ibadeta, kako se približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi govorimo o ibadetima i načinu kako robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. I e kada je u pitanju to, onda tu se držimo strogo, onako kako je bilo za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala dalje, u 105. i 106. ajetu, govori o ishodu, odnosno kazniku ovima, s tim što normalno, znači još jednom napominjemo, znači e, kazna za nevjernike koji su promijenili vjeru Musa i Isa alaihi salam, nije sigurno ista, e, na primjer, kao i kazna, na primjer, za neke muslimane koji su uvodili neke novotarije. Jer kao što smo rekli i ukazivali na to da se sama novotarija kao novotarija razlikuje. Postoji novotarija koja vodi čovjek na vjerstvo, koje navodi, pa zatim velika novotarija, mala novotarija i tako dalje. Znači da neko ne pomisli, znači da je sve to, da je sve to u istom, da je sve to u istom košu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ulaika alladhina kafaru bi ajati rabbi wa liqaihi fa habitat a'maluhum. Kaže to su oni koji su poricali ajete, jasne ajete svog gospodara i poricali su susret sa njim. Fahabitat a'maluhum فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا Ove zadnje dvije stvari spomenite, draga vraću, u kuranskom ajetu. Želio bi učeras malo da se na njima zadrži. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ Pa su njihova dijela propala. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Pa su njihova dijela propala i na sudnjem danu oni nikakvu težinu neće imati. Oni nikakvu težinu neće imati. Pa vidimo da u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kao kaznu ovima spominje dvije stvari. A to je tako da kažemo, e, nije samo kazna koja je vezana za ove, nego je to uopšte kazna koja je vezana za griješenje. A to je da čovjekova djela budu upropaštena, da čovjeku djela propadnu, dobra djela koje je učinio, i da na sumnjem danu čovjek ne bude imao težine. Šta se misli po težinom? Mi znamo iz akide, smo učili da jedan od prizora sudnjeg dana jeste moment kada će se ljudima vagati njihova djela. Još jednom kažem, moment kada će se ljudima vagati njihova dobro djela. I zato, draga braćo, znači to je jedna prilika da se prisjetimo tog momenta. To, tako da kažemo, potpada pod naše prisjećanje na ahiret. Znači da čovjek kada se sjeća ahireta, ne sija samo u smislu doće neki dan. Nego hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, kroz Kur'an i sunnat, su nam pojašnjeni detalji tog dana. Pa vidimo na moment kada čovjekova duša napušta njegovo tijelo, kada se bude vratila u kabur, kada bude pitana, zatim džennet ili džahennem, zatim sudnji dan, zatim prelazak preko sirat čuprije, zatim vaganje dijela, zatim polaganje računa, znači sve to nešto sa čim svak od nas kao vijenik sa čim živi. Jedan od tih prizora jeste el mizan, odnosno vaganje dijela na sudnjem danu. Vaganje dijela na sudnjem danu, kada će svakom čovjeku njegova dijela biti vagana. Međutim, ono što bi želio prije svega da obratimo pažnju, a to sam već jednom bio rekao da ćemo o tome nešto reći, a to je, draga braćo, jeste stvar koja se zove čuvanje dobrih dijela čuvanje dobrih dijela. Jer čovjek kada učini neko dobro djelo, sa ova dva uslova, prvo iskrenost, drugo po šarijatu, prije da kažemo čovjek klanja noćni namaz, čovjek klanja noćni namaz, klanja iskreno, e, klanja iskreno, klanja, kao ga je klanio poslanih sallallahu sallam, nada se, nada se da će mu to djelo biti primljeno. Međutim, treba da se boji jedne stvari, a to je da ne dođe sa stvarima da ne dođe sa djelima koja mogu pobrisati ovo njegovo dobro djelo. Anulirati ovo njegovo dobro djelo. Izbrisati ga. Upropasti ga. Zovite kako hoćete. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja, ejuhal ladhina amanu, ovi koji vjerujete, la tubtilu amale. Nemojte kvariti vaša dobra djela. Ovi koji vjerujete, nemojte kvariti vaša dobra djela. I zato subhanahu wa ta'ala, zamislite te propasti na sudnjem danu da čovjek dođe sa dobrim djelima, međutim da ta njegova dobra djela budu pretvorena u šta? U prahi peka. Kao što smo bili citirali, govorili o hadisu u sunanu ibn Mađe od Seubana radijallahu ta'ala anhu, koje ćemo također kasnije citirati. I zato, draga braćo, da se Allah zelšanu usmiluje imene i vama, čovjek mora čuvati svoja dobra djela. Znači, mora da vodi računa o svojim gresima, Jer ima griha koji uništavaju druga dobra djela. I zato ćemo, s obzirom da se ovdje u ovom kuranskom majetu spomenuli, malo svrnuti na to. Pa da vidimo koja su to, koja su to djela, odnos koji su to grijesi koji brišu u čovjeku druga dobra djela. Kada vreću prva stvar, u stvari, samo početku ovoga da spomenemo jednu, jedno pravilo kod Ahli Sunnata al A to je da Ahli Sunnata al kaže da jedino kufr i širk da upropaštavaju potpuno sve čovjekova dobra djela. Znači čovjek koji je musliman, bio 10, 20, 30 godina u islamu, 10, 20, 30, 40 godina činio dobra djela, ne znam kakva dobra djela, i obavio hađi, i obavio umre, i e, Kur'an, i ovo, i ono, međutim nekada, ako ne znam koliko perioda, dođe sa jednim djelom koji se zove kufr ili širk dođe sa djelom koji se zove kufril širk, sa nevjerstvom. Izgovori riječi nevjerstva, ili učini djelo nevjerstva, ili izgovori riječi širka, ili e, djelo širka, sa tim njegovim činjenjem, te stvari, sva njegova dobra djela propadaju. Sva njegova dobra djela propadaju. I zato jedino kod ahli sunnata vel džamaata, jedino je kufr i širk, što u potpunosti uništava sva druga dobra djela. Znači jedino šta? Jedino kufr i širk. Međutim, kada su pitanju druga djela, koja su došla u Kur'anu i sunnatu poslanika alihi salatu wasalam, da uništavaju druga djela, oni uništavaju djelimično. Taj grijeh, shodno svojoj, shodno veličini, čovjeku uništava druga dobra djela. Čovjeku uništava šta? Druga dobra djela. Međutim, ne uništava sva. Ne uništava sva, nego jedan dio dobrih dijela uništava, uništava čovjeku. Znači to je jedno veliko pravilo za koje se nadam da ćete ga razumjeti. A to je da jedinu kufr i širk u potpunosti uništavaju čovjekova dobra dijela, međutim drugi grijes koje ćemo spomenuti uništavaju dijelično. Pa da krenemo od prve stvari. Tako da će kufr i širk su stvari o čijoj opasnosti smo slušali i govorili. I ovo je jedan od momenata kada možemo ponovo vidjeti opasnost kufra i širka. Pa tako kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Pa je kaže objavljeno tebi i onima prije tebe kada bi ti učinio širk sva dvoja, tvoja djela bi zasigurno bila propala. Obraća se kome? Obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك objavljeno je tebi i onima prije tebe kada bi učinio širk sva tvoja djela bi propala znači pogledajte ovdje obraćanje kome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam draga braću isto tako je sa činjenjem kufra isto tako je sa činjenjem kufra normalno razlika između kufra i širka nemamo vremena da sada o tome govorimo o tome smo govorili i nadam se ako bolja da ćemo možda nekada o tome govoriti Iz ove stvari čovjek, iz ovoga čovjek vidi jednu drugu stvar. A to je, draga braćo, još jednom ponavljam. To je važnost znanja i važnost straženja znanja. Da čovjek vidi i da čovjek zna šta je kufr, a šta je širk. Da čovjek vidi i da čovjek nauči i da čovjek zna šta je kufr i šta je širk. Jer kufr i širk, kao što ovdje vidimo, u potpornosti uništavaju sva čovjekova dobra djela koja je učinio. Sva čovjekova djela koja je učinio. I zato da se Allah Đalašanu smiluje našoj ulami. I da se smije ulami koja govori, i ulami koja piše, i ulami koja poziva, koja ljudima govori o ovoj temi, a to je tema kufra i tema širka. Međutim, dok ponekad, i ne ponekad u ovom našem vremenu često, Znači imamo oni koji se tome suprastavljaju. Pa kažu, muslimani smo. Kakve je potrebe danas da govorimo o kufru i širku? Muslimani smo, padamo Allahu na seđudu. Nećemo, pa, ne padamo, ne, sigurni smo da nećemo pasti na seđudu nekom drugom mimo Allaha. Kakve je potrebe danas da govorimo o kufru i širku? La ilaha illallah. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da najviše za što se boji za svoj ummet, da se boji širka. I zato kako ta tema može biti nabitna? I zato vidimo danas iz dana u dan. Znači možemo primijetiti. Znači da dođe čovjek koji klanja, koji obavlja namaz, čini ovo, međutim izgovori riječi koji mogu biti riječi kufra. Na primjer čovjek kaže ovu ili onu riječ, međutim znamo da je to riječ kufra ili širka. Ili ljudi koji padaju na seđdu nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato što ponavljamo, znači da vidimo kolika je opasnost kufra i širka, odnosno kolika je bitnost ukazivanja na, na ove stvari. Stvari mimo ovoga, kao što sam rekao, znači poništavaju čovjekova djela dijelimično. Pa tako jedna od stvari koji također poništavaju čovjekova djela je starija. Odnosno, kako ga ulema naziva mali širk. Mali širk, međutim širk nekoj izvodi čovjeka iz dvjere, Međutim, može čovjek kada odvede u veliki širk, a to je da čovjek svojim djelom hoće nečije drugo zadovoljstvo, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa na primjer, kao što smo rekli, da čovjek rekne, da kaže uh, u stvari ibadeta, da obavlja određene ibadete, međutim, kako bi ljudi rekli, znači da taj čovjek to dobro radi, da li je počini i tako dalje. Znači, nema sumnje da to njegovo djelo, da to njegovo djelo da nije primljeno, a i također je boja, bojaznost da će uništiti druga njegova dobra djela. Također, braćo, od stvari, jeste koji smo već bili citirali, a to je griješenje u tajnosti. Griješenje u tajnosti, ili kao što kaže, kao što je ših Albani, rahmatullahi alihimu, običaj da govori, znači griješenje kada mu se ukaže prilika. Znači, e, u jednom je društvu sa jednim licem, ili sa jednim oblikom, međutim kada dođe u drugo lice, znači u drugom, sa drugim licima, sa drugim oblikom taj čovjek biva. Pa je tako smo bili citirali, znači isto jedan veliki hadis koje, kao što sam rekao, ako me dobro e, pamćenje služi, u prošlom predavanju, kada bi svi taj hadis isprintali i stavili, znači kao neku levu u svoju sobu, znači ne bi nam bilo od, ne bi nam bilo od štete. A to je hadis koji je zabilio Žibin Mađu u svom sunanu, od Thaubana radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam kaže da će da zna ljude iz njegovog ummeta koji će na sudnjem danu doći sa dobrim djelima kao što su brda pihame. To su brda u Saudijskoj Arabiji, brda u Hijazu koje su velika brda. Znači doće sa dobrim djelima koja će biti ogromna. Pa kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam sallam فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Pa će Allah ta njihova dobra djela pretvoriti u prah i pepeo. Pa će Allah ta njihova dobra djela pretvoriti u prah i pepeo. Pa sahabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam rekoše Allahov poslaniće pojasni nam ko su ti ljudi. Pojasni nam ko su ti ljudi. Sifhum lana. Ko su ti ljudi pojasni nam da i mi ne budemo od njih. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam oni su od vas. I kaže وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ I oni kaže od noći uzimaju to jeste jedan dio noći provode u ibadetu, u noćnom namazu, kao što i vi provodite. Subhanallah. Znači koliko je danas nas koji smo na toj deređi da imamo dio u noći koji provodimo ibadetu. Subhanallah, draga braćo, ibadet. Stvar ibadeta nije mala stvar. Stvar ibadeta nije mala stvar. Imam Bukhari i Muslim su svojim sahihima zabilježili hadis od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu da kaže kaže klanjao sam sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam pa je kaže toliko učio i toliko je bio na kijamu kaže hatta hamamtu bi amri su kaže da sam, kaže, pomislio da učinim nešto loše. Pogledajte raz Abdullah ibn Mesuda, hadisu Bukhari, muslimu. Da sam pomislio da učinim nešto loše. A pa kažu mu, a šta si to pomislio da učiš, učiniš? Kaže, pomislio sam da sjednem i da ostavim poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je da ga ostavim u namazu. Da napustim namaz sa njim. Znači pogledajte šta ibadet bi u njihovim srcima šta je ibadet bio u njihovim srcima? Šta je bio noćni namaz u njihovim srcima? Šta je bio zikr u njihovim srcima? Draga braćo, svak od nas ima ima neke stvari sa kojima hoće da se poselami. Hoće da se riješi ti stvari od harama, od stvari koje su ružni navika i tako dalje. Znači, ovo što ću reći, ovo nije nikakva moja mudrost. Nije neka izmišljena stvar. Ali samo dva rekata. Samo dva rekata noćnog namaza. Polako. Polakog. Dugog namaza. Sa dugom seđudom. Dugim rukom. Mijenjaju čovjekov život. Mijenjaju čovjekov život. I zato noćni namaz i stvar noćnog namaza ne smije da bude nešto i stvar ibadeta da bude nešto preko čega čovjek olahko prelazi. Pa kaže, opiši nam i Allahu poslaniće kosti ljudi, pa kaže, oni su od vas uzimaju od noći kao što i vi uzimate, walakin ali, kaže poslanika alihi salatu wasalam, idha halau bima harim illahi intahakuha. Ali kaže, oni kada se osame sa Allahovim granicama, kaže, oni prelaze te granice. Ali kada se osame sa Allahovim granicama, oni prelaze te granice. Znači, e, u jednom društvu su baš ka maki, međutim u drugom društvu, društvu drugačije. I zato, draga braćo, da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji se boje Allah subhanahu wa ta'ala. Od sljedećih stvari, svi što napominjem da ove stvari koje ću večera spomenuti, u stvari koje uništavaju druga dobra djela, to je samo nekoliko stvari. Znači, danas kad sam se vratio i tio da spomenem sve stvari koje su došle u Kur'anu i sunnatu, da uništava i druga dobra djela, vidio sam da bi, mi, da bi nam trebalo dva ili tri predavanja, da samo nabrajamo ove, da nabrajamo ove stvari. Tako da se odlučio da spomenem samo nekoliko, a inša Allah i ta'ala, ako nam Allah podari života i vremena, nekada ćemo drugo opširniji ovoj temi. Jedna od tih stvari također, stvari koje uništavaju čovjekovo djelo, draga braćo, jeste prigovaranje. Jeste prigovaranje na e, dobro djelo, Pogotovo prigovaranje na sadaku. Pogotovo prigovaranje na sadaku. Znači da čovjek da dadne, da, međutim kasnije prigovori. Kaže, pa dao sam ti, ili dajem ti, ili, ili se čovjek pohvali sam ti i tako dalje. Znači to je ono stvari koje uništavaju to čovjekovo dobro djelo. Ja ayuha allatheen amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah subhanahu wa ta'ala kaže vjernici nemojte uništavati svoju sadaku nemojte uništavati svoju sadaku sa prigovaranjem. Sa prigovaranjem i sa ezijetom. Da drugo ezijetiš nakon što su mu dao. Jer to što si dao, dao se Allah radi, ne radi njega. Kada nekome daš, dao se Allah radi. Ne radi njega. I zato je subhala ulema, kada govori o adabu davanja sadake. Subhala spominje jedan adab. A kaže da je to, da čovjek kada daje nekome, čovjek, to je neki miskin kojem ja hoću da dadaš. Kaže, da tog miskina treba da gledaš na izna tebe. Da je on neko preko koga ti je Allah Đalašanu omogućio da učiniš dobro djel. I zato ne gledaš na njega u smislu da je to neki jedni miskin, evo ti, ne. Da gledaš njega kao insana preko kojeg ti je Allah Đalašanu omogućio da šta? Da učiniš dobro djel. Jer vidjet ćemo kasnije Jer jedna od najvećih stvari koji ništavaju čovjekova dobra djela jeste da čovjek hoda gordo. Da čovjek hoda uzdignuto. Da samo samolažavanjem gleda na druge. Znači to su ljudi najdalji od Allahovog beričata i od Allahovog hajra. Međutim, draga braćo, ovdje da spomenemo jednu stvar. A to je kada je u pitanje davanja. Draga broja braćo, musliman, mumin, je da rešite. I ne može da bude škrt nikako. Musliman je šta? Darežljiv. I ne može da bude škrt. I zato ako me neko pita što znači džavad, je vas znači darežljiv. I ako može također da znači jedno drugo značenje. Ali kod vas što znači džavad. <laughs> Može da znači konj. Međutim, ona posta, međutim, pa onaj dobri konj. <laughs> Pa <laughs> to je kodara, kodara, pa posebna vrsta konja. Znači, džavad, posebno. Znači, jedno značenje. Mada, Jedno značenje je također darežljiv. I zato jedno od Allahovi lijep imena također džavad. Onaj koji je darežljiv, koji mnogo daje. Jedno od Allahovi lijep imena, koji nije došlo među onih 99, međutim došlo u drugim predajama, da došlo u hadis poslanika alaihi salatu wasalam, inna Allah je džavadun wa yuhabbul džud. Allah je džavad, darežljiv i voli darežljivost. Voli džud. Međutim, to je sve od značenja, od značenja ove, ove riječi. Draga braću čovjek, da musliman je I zato pogledajte koliko je došlo u sunnetu posanika sallallahu alaihi wa sallam hadisa u kojima se govori o čemu? O vrijednosti davanja. O vrijednosti sadaki. Međutim, danas na veliku žalost, mi kao muslimani nismo navikli, nismo navikli da dajemo. Znači, nije problem, mi hoćemo. Znači, kada nam dođe neko i kaže, vama ima čovjek taj i taj potrebi, dajte mu. Mi ćemo, se, mi ćemo svi se okupiti i naći mu para. Međutim, problem je što nemamo naviku da dajemo redovno. I da razmišljamo o tom davanju. To je jedan veliki, veliki problem muslimana ovdje kod nas na našim prostorima. Hvala Allahu Đalmašanuhu, ima, ima muslimanske sredina, arapske sredina, gdje su ljudi skroz drugačiji. Gdje su ljudi, pa makar da su otišli u neko griješenje, Međutim, navikli su da daju. I zato, na primjer, mi, dosta puta ljudi kada, na primjer, posmatruju na arabski svijet, na islamski svijet, oni kažu, a, ti ljudi imaju, što ne bi davali kad imaju, i tako dalje. Ne, nije to. Ti ljudi, draga braću, daju zato što su navikli da daju. I zato ćete vidjeti u velikom broju islamskih spredina. Znači, nema čovjeka da ne daje zakat. Nema čovjeka da ne daje zakat. Ne, ne zna koliko griješan, pije, maki, naki, Kad dođe vrijeme zakata, on zna koliko je njegov zakat. Prva stvar. Druga stvar, kada mu dođe vrijeme smrti, kada osjeti da mu se smrt, da mu se smrt možda približila, on odmah piše svoj vasijet. I kaže, trećina mog imetka ide u, haj, u hajdu, stvar u hajdu projekta. Jer znate da čovjek može ostaviti u vasijet koliko? Trećinu samo. Više od trećine čovjek ne može da ostavi kao vasijet, kao oporuku. I zato je greška Na primjer, kada vidimo, kaže čovjek, ostavio sam svoj imetak u to i to, ne može. Znači, samo jednu trećinu. Ostalo mora da ide nasljedicom. Mora da ide, a u većini slučajeva, znači, rijetko da se nađe, da čovjek nema, da čovjek nema nasljednika. Čim mu dođe moment, on kaže, koliko god da ima, ima možda nešto malo, jedna, trećina, ide u akuf. Hajde, sve, svoj. I onda, mimo toga, plus toga, što su ljudi se navikli da daju običnu sadaku. Draga braćo, poslanik alaihi salatu wasalam kaže, kao što je došlo u hadisu da hakima, kod hakima u Musadraku, hadis je Hasan, kao što kaže ših Albani, od Ukba ibn Amira radijallahu ta'ala anhu, da poslanik alaihi salatu wasalam kaže, kul umri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda, ilu rivatu hatta yufsala bejna nas kaže svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake dok se ljudima ne presudi Na sudnjem danu smisla. Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake, dok se među ljudima ne presudi. I također znate hadis kod Buhari i muslima od Ebu Hureyre radijallahu tala anhu, da poslanika alihi salatu wasalam kaže sedmorica će biti u hladu na sudnjem danu, kada ne bude drugog hlada osim Allahovog hlada. Među njima je ko? Čovjek koji udjeljiva svojom desnicom da njegova ljevica ne zna što daje. Ne u smislu da čovjek bukvalno sakrije kada daje vakfu, ne. Nego u smislu upući, ukaziva se da daje tajnu. Znači, jer jedna od posebne vrijednosti prilikom davanja sadake, da sadaka bude tajna. Znači, da čovjek dadne javno hajre, međutim, još je bolje da dadneš tajnu. Da dadneš tajnu. Druga stvar također, i zato jedan od prenosioca ovog hadisa, se kaže za njega da nije mogao proći dan a da u tom danu nešto ne bi podijelio. Tu makar neki komad hrani. Da ne bi prošao dan, a da u njemu ne bi šta? Da u njemu ne bi nešto podijelio. Također hadis u Buhari muslimu, je poslanik alaihi salatu wasalam, kaže da nema dana, a da se u tom danu između ostalog ne spuštaju dva meleka. Jedan melek kaže Allahumma a'ati munfiqan khalafan. Wa Allahumma a'ti mumsika talafa. Allahu onome koji daje, povećaj. A ono onome koji ne daje, umanje. Znači, pogledajte. I zato, draga braćo, sadaka. Sadaka i davanje i udjeljivanje velika stvar u životu jednog muslimana. I zato musliman, kada razmišlja o tome da postane bogat, može samo razmišljati na jedan način. Na kada je kad postane bogat, I onda ću dijeliti, davat ću ovome, davat ću ovome, moje će vrata biti otvore, me ću davati. Subhanallah. Međutim, da čovjek samo gomila pare, gomila, šta će ti? Zbog čega će čovjeku? Hoće li ponija sa sobom na hiret? I zato da vidite zašto se danas ljudi svađaju oko Dunjaluka. Zašto poprijeko gleda jedan na da je Dunjaluka? Ništa od toga neće ponijeti sa Allah je svakome na faku odredio. Jeste i naredio nam je da radimo, već ti svakome na faku odredio. I zato, draga braću, moramo da postanemo ljudi koji smo se navikli na davanje. Jeste istina da je danas ovdje kod nas teško vrijeme. Međutim, pogledajte svak, ja prvi, da vidimo gdje bez veze dajemo. Gdje dodajemo za ovo, šta ja znam, za kafu, za žvake, za čokoladicu, za ovo, za, za te stvari. Znači, vidjeli bi da možda mjesečno, sigurno, potrošimo neki najmanje 30, 40, 50 maraka na neke gluposti. Međutim, 30 maraka mislim da udjeliš. Znači mi kada bi, koliko je nas ovdje, kada bi svak od nas 30 maraka davo za nek, a ili projekat, znači pa to bi, to bi bilo projekata i projekata. Međutim, nismo navikli. Nismo se na to navikli, zato kažemo još jednom čovjek mora da se draga obraću navikne, da daje. I zato pogledajte, pogledajte vrijednosti sadake. Znači da ne kažemo još vrijednosti sadake, ako je ta sadaka na putu podsticanja, dave, hajra, podučavanje i tako dalje. I zato, na primjer, svak onaj koji nauči Kur'an ili ko bude napravo, ako je to vezan za tvoj sadaku, ti od toga imaš nagradu. I zato čovjek mora biti, znači mora biti matematičar u tome da računa svoja dobra djela. Da gleda gdje može da, da zaradi. Međutim, jedna od stvari koju uništava se to, znači tu veliku vrijednost jeste da čovjek prigovara. I sad opogledali, čuli ste ovaj kuranski ajde, Allah Žešanu kaže o vjernic, nemojte kvariti svoju sadaku sa prigovaranjem i sa ezrijetom. I zato je zabilje žima muslim u svom sajidu od Ebu Zabra radijallahu ta'la anhu, hadith za poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže thalathetun, la yamadhuru Allahu ilaihim, wala la yuzakihim, wa lahum adabun alim. Trojica, Allah subhanahu wa ta'ala neće pogledati na sudnjem danu. Neće će je očistiti. I njima je šta? velika kazna. Jedan od njih je al-mannanu bi'atiyatihi. Onaj koji prigovara, onaj koji prigovara za svoje davanje. Jedna od tih stvari također je koji uništavaju čovjekova duga dobra djela koju učinio. I završio bi sa ovom stvari, a stvari velika. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da iz naših srca ostrani oholost i gordost i omalovažavanje drugih da nam podari poniznost. To je hadis u kojem je, koji je zabilježi žima muslim u svom sahihu Džunduba ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhu da je čovjek, da je čovjek nekada rekao Wallahi la yagfiru Allahu li fulan. Tako mi Allaha, Allah tome i tome neće prostiti. Da je čovjek vidio čovjeka kako griješi, griješi, ne zna kako je svar, da je rekao Wallahi la yagfiru Allahu li fulan. Tako mi Allaha, Allah neće oprostiti tome. Pa Allah subhanahu wa ta'ala svojim govorom, lično, odgovorio na ove teške riječi. Pa je rekao, meni ladhi, znači to je hadis kudci, ne govori koji je Kur'an, ne govori koji je došao hadisima, meni ladhi yata'alla alija. Pa Allah subhanahu wa ta'ala odgovori rekao, ko je taj, ko je taj koji donosi moj sud? ko je taj koji se zaklinje sa mnom? Ja sam oprostio tom i tome. Znači onome za koji se ovaj zato da mu neće Allah nikad oprosti. Kaže, ja sam oprostio tom i tome, a kaže, wa ahbatu amalek, a kaže, tebi sam upropastio, uništio sva tvoje dobra djela. Subhanallah, pogledaj. Znači ova stvar, ove riječi, tako mi Allah, Allah neće oprostiti tome i tome, Od koga mogu da dođu? Mogu li da dođu od jednog mumina, pobožnog, poniznog, koji kada vidi nekoga u grehu, moli Allaha da ga uputi. Plače radi drugog na svojoj seđidi, na svom kijamu. Može li od takvog čovjeka da dođe ta stvar? Ne može da dođe. Nego jedino čovjeka koji ide ovako. Čovjek koji ide ovako, ovako drugo, druge posmatra, ovako drugim govori, ovaj vaki, ovaj naki, ovaj vaki, ovo, da nije samo tako kad pa može da pa doći. Znači, to je početak, kraj je ovo. Ali ovo je početak. I zato, draga braćo, čovjek koji u svom srcu ima oholosti, znači, čuli smo hadis, da Allah subhanahu wa ta'ala, da u džennet neće ući u čijem srcu budu koliko, tu oholosti. Međutim, ne samo to, Allah neće da beričati i hajr u životu jednog ovakvog insana. Čovjek koji bude govorio, ovaj ne valja, ovaj laki, ovaj mata, pa makar da što kod, kod svakog toga nađi. Međutim, nije isto da dođeš čovjeka posavjetuješ. Da kažeš, on je laki, on ne zna, samo ja znam, mene pitajte, ovaj je laki, ovaj laki. Na kraju, Allah to mene da. Dođe do hajra, Allah od njega ostane hajra jer što se kaže, što smo rekli na početku, i što vam više jedno ponavlja, nema beričeta. Allah ostrani od čovjeka. Zbog čega budeš blizu te stvari, jer možda počneš sa tom stvari, koju želiš, koju hoćeš, međutim Allah ostrani od tebe. Zbog čega radi? E, zato što ti Allah djelašanu nije dao beričeta. E, zato koliko ljudi, na primjer, čovjek hoće da se oženi. Čovjek hoće da se oženi. I oženi se. Nekada čovjek dođe do... Allah ostrani od tebe. Ponekad može biti od hajera, Međutim, ponekad može biti radi njegovih greha. Čovjek se oženi, Allah ne da pričat. Misliš da najljepša koju si mogu oženiti na dunjalu. Allah ti nije dao pričat. Budeš sa njom malo i gotovo. Rastavite se, razvedete se. Zbog čega Allah nije dao pričat. I zato da ga vraću, baričat. Baričat je nešto o čemu čovjek mora da razmišlja. Da nam Allah da u životu baričata. I hajra. A taj baričat ne može da dođe. Čovjek koji ima gordost, čovjek koji ima oholost. Musa napominjem, zato što se dajte kako primijetiti kod naše omladine, da dođe čovjek, nauči vjeru. Počeo učiti vjeru. Umano pa nešto naučio. Čovjek naučio nekoliko osnovnih stvari, odmah misli da je šehr islam. Da može svakome govoriti. Da može gdje god, kad mu se harmu čabe, hoćeš održati hudbu, rekao bi, hoću održati hudbu. Ja imam šta da poručim ummetu. Draga braćo, čovjek mora da bude ponizan. Allah i robovi. Znači, subhala, pogledajte, kroz samo stvari koji smo večera spomenuli, koliko smo vidjeli da smo, da smo mu kasili, da, da smo, da smo, da nismo jaki po pitanju tih stvari, kad smo spomenuli ibadet, kad smo spomenuli sadaku, kad smo, subhanallah, govorimo i vežemo se za ashabe, za selef. Osman radi Allah ta'ala anhu, je prilika dadne sav svoj metak na Allahom. Znači zamislite da čovjek koji je bogat, dadne čitav svoj imetak na Allahom putu. Kod sebe ne ostavi ništa. Subhanallah. Je to lahko da čov, to čovjek učini? Danas čovjek dođe ti, ne gdje kao prilika da dneš 10% svoje plati. 20%, da ne kažem pola. Čovjek pa jarab, jarab, jarab, jarab. Subhanallah, gdje je to ubjeđenje? Gdje je tu darežljivost? Draga braćo, kao što kaže Ibn Qayyim, hubbu dunya, da je ljubav prema dunjalu osnova za svaki grih. Osnova za svaki grih. Gdje sa tim ibadet? Gdje su te noći? Znači, koliko god hoćete da e, samo večera što smo spomenuli, vidjeli bi koliko smo, koliko smo da kažemo, nema ni po pitanju, po pitanju te stvari. I zato se moramo truditi da izgradimo svoju ličnost. Da izgradimo svoju ličnost. A zato kako izgleda dan jednog muslimana, potražite sami u Siriji Allahovog poslanika, alaihi sallatu Kako izgleda dan, obični dan u životu jednog muslimana? Od namaza u džematu, od zikra jutarnijeg, od zikra večernijeg, od ibadeta po noći, od da ufatiš dobro djelo gdje možeš da ufatiš dobro djelo i javno i tajno i tako da. Znači pred nama je pa da tražim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje i da nam. Po koje je također došlo spomenut ću samo na kraju. Da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajatu kaže فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا I mi nećemo dati da oni na sunnijem danu budu imali kakvu težinu. To jeste kada se budu ta djela vagala. Allah subhanahu wa ta'ala će dati da ovakvi ljudi, da griješnici, da ne budu imali nikakve težine. I zato je došlo od isma poslanika alaihi salatu wasalam, kao što je zabilježi ima Bukhari, od Ebu Horeire radijallahu ta'ala anhu, da se kaže da će na sudnjem danu doći čovjek koji je, maša Allah, el azim samin, koji je jak, dobro jak, dobro jakog tijela. Međutim, da na vaganju dobrih dijela, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, fela jezinu inda Allahi dženaha ba'udati. A kaže, na sudnjem danu neće vagati koliko je krilo mušice. Koliko je krilo šta? Mušice. Zato što kod sebe nije imao dobri djela. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas usmilije i da nam oprosti da nas učini od onih koji će uspjeti i na dunjalu i na ahiretu. Inša Allah ta'ala sljedeći put ćemo nastaviti sa našim tumačenjem sura Al-Kahf. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam.